And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovno Talas i sve Radio podcasta. Još jedan vikend i pravo vreme naravno za Mobility. Danas smo pripremili neke interesantne teme, pričat ćemo malo tehničkom pregledu, E, šta sve trebate da uradite da biste ugradili kuku za vuču, malo vazdušni jastuci, bitno je i to da pomenemo, i naravno pokretanje automobila nakon dugog stajanja. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. I krećemo sa našom e, prvom temom, a to je E, povećanje cene tehničkog pregleda na 2500 dinara. E, nedavno je održana konferencija za medije gdje su učestvovali Agencija za bezbednost saobraćaja, MUP i Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda, a glavna tema su bile naravno promjene zakona, pravilnika i uslova za tehnički pregled vozila. Ukoliko se usvoje ove promjene zakona o bezbednosti saobraćaja, što bi trebalo da bude negdje sredinom leta, procedura tehničkog pregleda bit će znatno oštrija. Najnižu cenu e, određuje praktično država, a u skladu sa tim bit će povećana cena, što znači da će aktualna predložena cena od 2500 dinara stupiti na snagu ukoliko to sve prođe. Trenutno tehnički pregled e, se kreće između 1000 i 1500 dinara, a mnogi osiguravajuće kuće daju besplatan tehnički pregled ukoliko kod njih kupite obvezno osiguranje, što bi trebalo ovim novim predlogom da bude zabranjeno, između ostalog i zbog nelojalne konkurencije. Inače, udruženje tehničkih pregleda e, su raznim ministarstvima i MUP-u više puta slali zahtev da se određivanje najniže cene usluge e, odredi, isto kao što je i određena najniža cene, na primjer, obuke za vozača. E, druga stvar o kojoj se pričalo, a to je činjenica da pojedine agencije za registraciju vozila mogu pod znacima navoda da srede tehnički pregled bez prisustva e, vozila, što bi ovim novim predlogom također moglo da se reši tako što bi se uveo video nadzor o kome već bilo reči. E, čak i ako se usvoje ove predložene izmene, e, naravno ostaje problem njihove primjene. A kako smo se naravno do sada puno puta u našoj zemlji uverili, a to je da obično uvođenje novine ide prilično traljavo i sporo. Stoga se ostavlja takozvani prelazni period do 3 godine, što znači da tehnički pregledi nakon usvajanja ovih predloga imaju tri godine da kupe neophodnu opremu, da zaposle novo osoblje ili obuče postojeće, i ispune druge uslove koje budu dodatno traženi po pravilniku. E, još jedan od problema koji je istaknut, a to je e, da postoji jedinstvena evidencija vozila koja dolazi na tehnički pregled, kako bi se sprečilo da vlasnik neispravnog automobila ne ide od tehničkog do tehničkog i e, čeka da naiđe na neko ko će da mu po znacima navoda progleda kroz prste. Rešenje je da se prilikom e, prve provere svi podaci upišu u jedinstvenu bazu, pa kada to vozilo stigne na drugi tehnički pregled, radnici na kompjuteru će odmah vidjeti da nije prošlo provelu ispravnosti kod njihovih kolega, tako da naravno i pisaće šta tačno nije bilo u redu. E, pregovori dalje traju, e, tako da vidjet ćemo do leta šta će se sve izdešavati po tom pitanju, ali očekujemo promjene u svakom slučaju. Prelazimo na drugu temu, a to je šta sve trebate da uradite kako biste ugradili kuku za vuču. Zakon koji je još uvek važeći e, za kuke za vuču na automobilima koji su prvi put registrovani u Srbiji nakon 1. jula 2011. godine ili je kuka naknadno ugrađena posle tog datuma, e, ne sme premašiti dužinu gabarita automobila kada ne vuče prikolicu. Što znači da je obavezno da ugradite takozvanu euro kuku koja može da se demontira kada ne vučete prikolicu. Inače, iako je bilo najavljeno da će od ove godine za ugradnju kuke morati da se pribavi odobrenje Agencije za bezbednost e, saobraćaja, ova obaveza je pomerena za godinu dana, tako da još uvek ne treba, a ukoliko se steknu uslovi, bit će u potpunosti ukinuta. E sad, šta je sa vozilima koja imaju starijat? ukoliko ste ugradili kuku pre deseta godina po tada važećim pravilima, dovoljan je atest koji ste tada dobili. Dakle, ako umeđu vremenu niste izgubili atest, možete bez problema da nastavite sa vožnjom automobila. E, sljedeće pitanje, koje se nameće naravno, da li vi sami možete dodati kod nekoga da ugrađujete kuku? E, zakon je tu izričit, znači ne, kuku mogu da ugrađuju samo ovlašćena pravna lica koja imaju dozvolu da to rade. E sad, naravno na, nadovezuje se pitanje gde, možete, možete da ugradite kuku, a to može da se obavi u bilo kom servisu, e, i obično na mestu gdje se kupuju kuke, oni imaju uglavnom i e, sertifikat da mogu da ugrađuju. E sad, ugradnja kuke košta oko 20.000 dinara, za automobile kao što su, ne znam, Citroen Xara, Fiat Brava, a cene naravno mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela koji vozite i naravno vrste e, kuke, tako da to treba da se obrati pažnja u svakom slučaju. E, što se tiče samog atesta, to je potvrda proizvođača vozila, znači cena zavisi od marke vozila. E, samo ispitivanje, odnosno atest je 3000 dinara, izdavanje uverenje je 3000 dinara, republička taksa je 290 dinara, a tehnički pregled košta između 1000 i 1500 dinara još uvek. Znači to su otprilike cene trenutno važeće. E, da biste mogli da testirate kuku, neophodno je da nabavite i potvrdu da je prepravka izvršena u skladu sa smernicama proizvođača automobila, što na primjer za automobile marke, ne znam, Audi, Seat ili Volkswagen košta oko 3000 dinara, a za automobile marke Fiat može da košta i do 10.000 dinara, tako da i tu cena varira. Neke marke vozila su malo problematične, pošto je na njih gotovo nemoguće dobiti potvrdu proizvođača, a potvrdu morate da tražite isključivo od glavnog zastupnika te marke u Srbiji. Tako da to može da bude malo problem. E, atest <clears throat> se obavlja na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Centar za motorna vozila Automoto Saveza, Institut za nuklearne nauke Vinča, Fakultet inženjerskih e, nauka u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Nišu i Tehnički fakultet u Novom Sadu. E, da li sama kuka mora da ima atest? Mora. E, a ako ste imali staru kuku, ugrađujete novu, oni naravno moraju da vam demontiraju staru kuku i da vam ugrade novu i pri čemu su obavezni da isprate kompletnu proceduru ugradnje i ispitivanja. A vozila koja imaju fabrički kuku, da i to ne zaboravimo da pomenemo, nije potreban nikakav atest, već samo e, e, homologacija iz koje se vidi da je kuka fabrički ugrađena. E sad, da ne zaboravimo da pomenemo i posljednju stvar, a to je ako vas zaustavi policija sa neatestiranom kukom i ukoliko se obraćajac odluči da ispoštuje sva pravila, može da vas isključi sa obraćaja, skidanje registarskih tablica, zbog tehnički neispravnog vozila praktično i novčana kazna koja se kreće od 6 do 20.000, tako da nije poželjno baš da rizikujete sa tim. prelazimo na našu sljedeću temu, a to je kako rade vazdušni jastuci. Ideja o vazdušnim jastucima pojavila se još u drugom svjetskom ratu, a razvijali su ih e, i unapređivali razni inženjeri da bi se 70. godina serijski pojavili u vozilima, ali su masovno krenuli da se e, primenjuju tek 90. Osnovna ideja je naravno prosta, senzori u slučaju e, udesa, šalju signal centralnoj jedinici, kompjuteru, i ukoliko postoji potreba za aktiviranjem, šalje signal vazdušnom jastuku da se otvore. E sad, e, u starijim modelima se koristio samo jedan senzor, danas postoji puno senzora, senzori udara, senzori pritiska u vratima, senzori prisustva e, putnika, senzori težine putnika, senzori prevrtanja i tako dalje. Kompjuter naravno prati i brzinu kretanja vozila, a u zavisnosti od starosti tipa modela i opreme dobija naravno i podatke kao što su ABS, ESP i drugih naprednih sistema. E sad, vazdušni jastuk se aktivira pirotehnikom, odnosno malom eksplozijom, odnosno kapislom. Električnim putem pali se smeša koja se tokom sagorevanja oslobađa gas azot kojim se napuni jastuk i to za 20 do 30 milisekundi. Sam vazdušni jastuk je napravljen od sintetičkog kompozitnog platna sa ventilacionim otvorima za ispuštanje gasa kako bi se dobio efekat amortizacije prilikom kontakta. Bez ovih otvora putnici bi imali osjećaj da su udarili glavom o zid. E sad, Neretko se dešava da automobil pri udesu pretrpi značajne oštećenja, a da se vazdušni jastuci ne otvore. Treba imati u vidu da je nekada bolje da se ne, e, aktiviraju, bez obzira što se krećete velikom brzinom. Na primjer, ukoliko sa 80 km na čas naletite na vozilo koje je iznenada zakočilo, počnete da kočite i motate volan istovremeno da biste izbjegli naravno, udarite glavom prednjim desnim čoškom, udarite svojim prednjim desnim čoškom u njegov zadnji levi, nastavit ćete da se krećete i imat ćete šansu da se bezbedno zaustavite ako sačuvate prisebnost, ako naravno ne dođe do prevrtanja, to je jako važno. I naravno, materijalna šteta bit će veća, ali nije bilo potrebe za otvaranjem jastuka. Ukoliko vam se u takvoj situaciji otvori jastuk, posljedice mogu biti ozbiljne, pošto biste verovatno izgubili kontrolu nad vozilom i onda bi naravno bile veća šteta ili povrede bi bile veće. Međutim, moguće je da automobil udari u stub koji će da probije u motorski prostor, a neće doći do aktivacije jastuka zato što je kompjuter procenio da sila usporenja nije bila potrebnog intenziteta. Jednostavno vazdušni jastuk je tu da vas zaštiti u situacijama kada se proceni da sigurnosni pojas nije dovoljan. To bi generalno bilo najjednostavnije objašnjenje. E sad, puno ljudi se pita da li će se vazdušni jastuk ili airbag aktivirati ako pojas nije vezan. Hoće. Vazdušni jastuk će se aktivirati i ako sigurnosni pojas nije vezan. Stručnjaci, proizvođači, inženjeri tvrde da se vazdušni astuci aktiviraju bez, toga e, bez obzira na to da li su vozač i putnici vezani. Uprkos tome, mnogi vozači su i dalje uvareni u suprotno. E sad, s obzirom da vazdušni astuci otvaraju se velikom brzinom, može da dođe do povreda. Naročite ukoliko niste vezani, ne sedite pravilno ili sedite suviše blizu kontrolne table. Posebno je opasna pozicija sa nogama na prednjoj konzoli Ukoliko tada dođe do otvaranja jastuka, može da se povrede noge, odnosno noge, kukovi i kičme, što znači da može bude jako opasno. Tako da nemojte držati nikako noge na kontrolnoj tabli, pogotovo kao suvozač. Također izuzetno je opasno ukoliko e, na primjer na prednjem sedištu sedi majka i drži maloletno dete u krilu. Mogućnost aktiviranja vazdušnog jastuka je još jedan od razloga da pravilno držite volan. Ukoliko volan držite jednom rukom, postoji dobra verovatnoća da ćete pretrpeti povrede kada se airbag otvori svom silinom. Usled tog otvaranja postoji mogućnost nastanka od erotine i na licu ili rukama, oštećenja sluha zbog eksplozije, povrede oka, nosa, vilice, prstiju ili vrata. Pošto se jastuk naduvava vrelim gasom, koji se oslobađa hemijskom reakcijom. Tako da je moguće da dođe i do opekotina. E sad, što se tiče same preventive, između tela i mesta odakle izgledi jastuk treba da bude najmanje 25 do 35 cm. Upravljač naravno ne treba držati za vrh, nego treba držati sa dve ruke. To je jako važno. A u kritičnim situacijama nemojte koristiti sirenu, jer tada može doći do teškog preloma ruke ukoliko dođe do sudara i otvori se naglo airbag. Jer suvozači često imaju naviku do opasnih situacijama refleksno ispruže ruku ka prednjoj konzoli kako bi se zadržali. A kada se aktivira vazdušni jastuk, naravno može dođe do e, ozbiljnih povreda. E sad, što se tiče zamene za pojas, također dosta ljudi priča o tome. E, nema zamene za pojas. Znači, na vazdušnim jastucima ćete naći oznaku Supplemental Restraint System, što znači da je reč o sistemu koji služi kao ispomoć sigurnosnom pojasu, a ne kao naravno njegova zamena. Ukoliko niste vezani, postoji mogućnost da se podvučete pod vazdušni jastuk i tako naravno zadobijete ozbiljne povrede. E sad, koliko vazdušnih jastuka može da bude u automobilu, Luksuzni modeli imaju preko 10, dva prednja, dva bočna, dve vazdušne zavese koje pokrivaju i zadnju klupu e, za kolene, kolena, kukove vozača i suvozača i jedan centralni na zadnjoj klupi. S obzirom da je njihova zamena veoma skupa, da ne zaboravimo to da pomenemo, Vlasnik šlupanog automobila često samo popravi mesto dakle vazdušni jastuk izašao ne ugrađujući novi, što naravno može biti opasno prilikom kasnijeg učestvovanja u saobraćaju, a nažalost postoje razni načini da se sistem prevari, odnosno taj senzor, i podesi tako da lampica za upozorenje e, na instrumentabli ne svetli. Inače kad je sve ispravno, lampica mora da se upali samo prilikom davanja kontakta i da se ugasi nekoliko sekundi kasnije. I kao zaključak, e, da li možemo reći da je airbag koristan? Svakako jeste, tu nema sumnje. Mnogo puta su do sada odigrali ključnu ulogu u spašavanju života, tako da su se svakako pokazali kao veoma vredna stavka u bezbednostnim sistemima vozila. Baš zbog toga veoma je važno brinuti o njihovoj ispravnosti, to jest kada kupujete polovan automobil trebalo bi proveriti i njihovo stanje. I prelazimo na našu posljednju temu za danas, a to je pokretanje automobila nakon dugog stajanja. E sad, da biste pokrenuli automobil koji nije vožen, bar nekoliko meseci ili duže, potrebno je da se preduzmu određeni koraci da bi ga pripremili za vožnju. Pre svega, Bitno je da pogledate ispod automobila i potražite bilo kakve tragove curenja tečnosti. Naravno, neophodno je to zameniti ili sanirati deo iz koga curi tečnost. To mogu biti creva, spojevi na hladnjaku i pumpi za vodu. Znači, to je jako važno. E, trebalo bi promijeniti tečnosti, naravno, u zavisnosti od koliko je dug automobil stajao. Ako ga niste vozili godinama, preporučuje se naravno zamena svih tečnosti. Sve sisteme treba isprazniti, isprati i napuniti novim tečnostima. Za automobil koji nije vožen samo tokom zimskih mjeseci, glavna preporuka je da promijenite ulje u motoru i naravno filter, ispraznite gorivo iz rezervoara, isperete sistem za dovod gorivo, jako važno, i ispraznite rashladnu tečnost i isperete ga, iz hladnjaka i isperete ga. Ovo se radi iz radloga što sve ove tečnosti menjaju svojstva vremenom i upijaju vlagu iz vazduha. Svakako je e, treba proveriti i nivoje svih ostalih tečnosti da bi bili sigurni da su u propisanim granicama. Naravno, proverite gume, to valjda ne trebamo da naglašavamo. E sad, što se tiče akumulatora, ako ste skinuli akumulator pre nego što je automobil parkiran na duže vreme, što svakako savjetujemo da uradite, možda ćete e, proći samo sa malim dopunjavanjem ili čišćenjem kontakata. Što naravno najčešće nije slučaj i u većini slučajeva ćete morati da kupite nov akumulator. Potrebno je naravno da provjerite i stanje kablova koji su zakačeni za akumulator i stanje svih kajševa i po potrebi treba zameniti. E sad, ako je automobil stajao duže od 3 mjeseca, preporučuje se da skinete svećice i u cilindre dodate malo motornog ulja. Na ovaj način ćete podmazati pokretne telove motora pre nego što oni počnu da se kreću. Kada ste provjerili stanje kablova i svećica, ako su kablovi oštećeni, naravno morate ih zameniti. Provera svećica, ako i one nisu dobre, i to savjetujemo naravno da e, zamenite. Sa izvađenim svećicama okrenite motor ključem nekoliko puta. Znači ako vi to ne znate, bolje odvezite negdje u servis da vam majstor pomogne oko toga. I na taj način će ulje koje ste sipali u cilindre podmazati pokretne delove motora a osim toga naravno i pumpe ulja i goriva će se pripremiti za rad. Trebalo bi da okrećete motor dok se na instrument tabli ne ugaci lampica za ne, nedovoljan pritisak ulja u motor. Nakon toga vraćate svećice na njihovo mesto, evo. E sad, ako imate auto sa karburatorom, malo stariji modeli, možete otvoriti poklopac filtra vazduha i usisni deo karburatora naprskati sprejom i nakon toga pokrećete motor. Kada se pokrene motor, ostavite ga da radi u leru nekoliko minuta. Ali pre nego što krenete u prvu vožnju s automobilom koji ste tek pokrenuli, potrebno je da proverite još par stvari. Još jednom se sagnite ispod auta i detaljno potražite tragove bilo kakvog curenja. Podmažite delova sistema oslanjanja i pogledajte da li ima korozije na njima, jako važno provjerite stanje leževa i gumenih manžetni i da li ima curenja na amortizerima. Pre trebalo bi naravno pregledati kočnice, opet kažem sve zavisi koliko je auto stajao naravno, znači pločice, diskovi ili doboši, već sve šta imate. I ako su korodirali, potrebno je da se to reši, znači morate kod majstora. A možete i da pritisnete pedalu kočnice i da utvrdite da li svaki točak koči pod uslovom da možete negde da podignete eh, automobil. I naravno proverite da li vam rade svetla, žmigavci, sirena, ručna kočnica. Što znači kada krećete, kada ste sve to proverili i sve je to u redu, krenuli ste, auto se ponaša normalno, svakako provozajte automobil minimum nekih 20 do 30 minuta. Znači nemojte ga forsirati, je lagana vožnja da bi se sve razradilo i da bi isparila vlaga iz motora i auspu. Pratite naravno temperaturu motora i lampice za pritisak ulja i napunjenost akumulatora. Nakon vožnje, kad ugasite, parkirate, ponovo provjerite tečnosti i da vidite da li je sve kako treba. Ako nigde ne curi, znači da je sve u redu jeste možda malo veća procedura, ali je neophodno sprovesti sve ovo da bi to sve radilo kako treba i da biste se uverili da vaš motor i samim tim automobil se ponaša normalno. To bi ujedno bila i posljednja informacija koju smo pripremili u ovoj našoj nešto malo dužoj emisiji. Nadam se da su vam savjeti bili korisni, ukoliko niste znali nešto od ovoga a vi naravno ostanite uz NXS Web Radio podcast do neke sljedeće emisije. Moje ime Nenad naravno kao i svaki put i ja vas pozdravljam. Ćao! NXS Podcast